Andalusam tema o kojoj Sljedeću temu govori, a to je vezano za kadar. Eksabul ibad mahlukatun lillahi ta'ala. E, dijela robova, kaže, ona su stvorena od strane Allaha Ono što su zaradili. E, kesb znači ono što su robovi zaradili svojim dijelima. Kaže, e, وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ سُنَّ وَالْجَمَاعِ fi eksabil ibad e, kaže od stava ehli sunnata wal džemata, njihovog ubježenja je i to po pitanju eksab, znači, e, e, zarađenih dijela robova, dijela koje on radi, inneha mahluqatun lillahi, da je to Allah Želešanuhu stvorio. La jemterune fi, kaže, nemaju sumnje u to. wala yaudune min ahli huda wa haq men Kaže, i ne smatraju da je na uputi i na, na toj vjeri, e, kaže, onaj ko negira ovu stvar. Šta negira stvar? Da ono dijela koja robovi radi, i e, što god zarade sa svojim dijelima, da je to stvoreno, da je to Allah Žešanu stvorio. O toj temi govorim. Znači, govorio kada i kaže, su eh, suneval džema, kaže ovu stvar, eh, eh, ne smatraju da su na, na uputi niti na istinitoj vjeri ko negira, ko negira taj, taj stav da su naša djela, da su djela ljudi, stvorenja, da su stvorena. A o toj temi ćemo govoriti, znači svakako uzalo pomoć sutra, da ne duljimo, malo vam spomenuti ovdje sad druge stvari vezan za kader, a to je, kaže, hidajetu vadalaletu, bimeši etillah. Uh, hidajet, uputa i dalalecu, kaže, dešavaju se Allahovom voljom. Allah koga hoće, znači uputi, koga hoće odvede u dalalet. pa ješhadune an Allah ta'ala jehdi me ješao li kaže i svjedoči, potvrđuju, ubijeđeni su da Allah subhanahu ta'ala upućuje koga hoće u njegovu vjeru. Voju dillu me ješanu i kaže odvodi u dalalet koga hoće. Znači odvodi ga u dalalet od vjeri. La huđete le men alihi. Nema dokaza, neće imati argumenta onaj koga je Allah Đelšanu odveo u dalalet. Ola uzre lehu Niti će imati opravdanje, znači nema opravdanja, niti dokaza, argumenta onaj koji je kojega Allah šanu odveo u dalalete. Kod koga nema predanja? Nema predanja kod Allaha Đelšanu. Sad ovdje postoje pitanje, kako to nema predanja kod Allaha šanu? Allah šanu ga odveo u dalalete. Kale Allahu Teala, Kul فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ baliga, فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Reci Allahu, Allahu pripada eh, najveći, najveći vid uh, dokaza potpunog, najvećeg, najmudrijeg dokaza da je Allah Đelešana, znači e, argument, dokaz, mudrost ovoga kadera, to se vraća na Allah Đelešanu. Felau ša lehadaku međmed. Allah htio, sve bi vas učinio da ste na hidajetu. Voleušina, u drugom majetu voleušina le etejna nefsin hudaha. Mi da smo htjeli, mi bi svaku svaki nef, svaku dušu uputili. Walakin haqqal qawlu minni. Međutim, ostvaruje se qawl minni. Koji qawl? Kader. Kader se kader, znači jedni u džehennem, jedni u džennet. Uh, također, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ Kaže, mi smo stvorili da džehennem mnoge od džina i od ljudi. Eh, halka bila hađeti ihim. Kaže, Allah subhanahu je stvorio stvorenja bez potrebe za njima. Allah Žešanu nema potrebe za stvorenjima. Nije ovisan stvorenja. I ono što je stvorio, oni imaju hajra od toga blagodati. Dovoljno je kafiru, fajde i koristi što je malo živio na dunjalu, pa makar se propatio od i milostinja, od fadla Allahovog. Nema se on šta žaliti. Da on kaže, što si me gospodar stvorio u kufru na kufru, još me kažnjavaš u džehennem. To što si živio malo, kako god si živio to opet od Allahovog fadla. Da je, da htio, mogu da ti nema uopšte. I kako ćeš onda žaliti? Šta ćeš onda žaliti? Halak al stvorio stvorenja bez potrebe za njima. وَجَعَلَهُمْ فَرِقَيْنِ Učinio ih dvije skupine. Fariqan lil naimi fadla. Kaže skupinu da uživaju, da im za džennet od fadla njegovi dobrote. Wa fariqan li džahimi, a skupinu a skupinu za džehennem adla, pravedno. Oni što idu u džehennem, idu pravedno u džehennem. Odredio im da budu u džehennem i živjeli su, završili u džehennemu, nemaju prodanja kod Allaha Đelešanuhu, mogli su raditi, imali su izbora da rade, hajr, da, da vjeruju, da ima ima, nije bilo to određeno. Sve to što se desilo, to je od Allahovog adla. Nema tu trunke nepravde. وَجَعَلَ مِنْهُمْ غَوِيًّا وَرَشِيدًا وَشَقِيًّا وَسَعِيدًا وَقَرِيبًا مِنْ رَحْمَتِهِ وَبَعِيدًا i od, njih je učinio neko ko je na dalaletu, neko ko je na uputi, neko ko je nesretan, neko ko je sretan, neko ko je blizu od Allahove milosti, neko ko je daleko od Allahove milosti. La yuselu amma jefal, vohum La yus'alu amma jefal. Ne pita se Allah za ono što radi, što radi. To što Allah radi, znači nismo mi u da kaže gospod, što ovako, što nisi ovako, što meni ovo, a oni će biti pitan za ono što radi. Narod zbog čega? Li azimi hikmetihi. Zbog velike, velikog hikmeta koji e, mi ne možemo razumjeti. Zato je ta tajna, kad kažemo, jel, ovaj, e, kadjer je Allahova tajna, sirula, to smo spominjali već. U čemu ovo? Zašto je koga od nas stavio da će, da će biti u da će ići u džehennem, a drugu skupinu da će ići u džennet. E, zašto je ovog na ovu stranu, ovog na ovu stranu? Znači, o, toj temi, znači, kod Allah postoji velika mudrost. Voli da je huđetul odbali. Allah je onaj kod posjeduje dokaz i argument. Kod njega je mudrost, se vraća svako na njega. E, a to da se mi žalimo, da tražimo argument što smo ovoj ili ono skupini, na kraju mi ne znamo. Mi nismo bavišni u kojoj smo skupini, nemamo i pojma živimo po našem vanjskom ponašanju i možemo što hoćemo. Možemo vjerovati, ne moramo vjerovati. Možemo raditi dobra djela, ne možemo raditi dobra djela. Nije nastavljen pištolj ni sablja na glavu, kaže moraš raditi ovo, ili biti natjerate. Nema tu, slobodu ima i ova i ona. Zato u širijetu došlo da prisila, e, kad u prisili nešto da se to ne prihvata. U prisili je nužno da, da izgovoriš kufra, da djelo kufra. Znači nisu ljudi prisiljeni. Mogu raditi šta hoće. Ne znaju gdje su, za što su određeni. A ovo je po pitanju kadera, ovo je hak istina. Znači ovo, da je, da je skupinu stvorio za džennet od svoga fadla, da je skupinu stvorio za džehennem od pravde i od adla. I na tome se završava. Nastavit ćemo dalje. Svanik Allahum ebe bihamdika, šeda ne taj sve koliko je tu budu. alamin, na Rasulullah muhammed sallallahu alihi Znači, eh, u ovom dijelu zadnje što smo govorili, govori e, šehol Islam Sabuni da su e, uputa i dalalet od Allahove, Allahov mešijeta, Allahove volje. Naravno, to je došlo u motivatri predajima po pitanju ovog, znači, ta osnova akidetska. Allah Želešanu neće biti pitan za ono što radi, vohu misalun, a mi, robovi, mi ćemo biti pitani. Ela halku wal amr tebarek Allah rabbul alemin. Allahu pripada i stvaranje i emr, sva stvar u njegovim rukama. Neka uzvišen gospodar svjetova. Kema bedeokom te'udun. Kao što je počeo vaše stvaranje, tako će vas i on i vratiti i oživiti. Ferikan heda wa ferikan haka alihi dala, dalale. Skupinu je uputio, na pravi put, wa fariqan haqqa alihim dalala. A skupina e, je zaslužila da bude na dalaletu i bit će na dalaletom. Inahum itahadu šajatine ulja. Uzeli su za svoje prisne e, prijatelje šeitane. Min dunila, mimo Allah Đelšanu. Wa jahsebune ennehu muhtedun. A misli tvrde da su upućeni, da su na uputi ulajke je naluhom nasibuhom minil kitab. E, takve će e, e, stići udio, misli se ovdje, kader, onaj koji je bio određen u knjizi. <clears throat> Kaže Abdullah ibn Abbas, Eh, huve ma sebeqa lehu mine saadeti o šekaveti. A to je, kaže, ono što je bilo njima određeno od saadeta, od, eh, od sreće i nesreće, odnosno od toga da li će završiti u džennetu ili džehennemu. Onda je ovdje eh, šejh Ebu Otman Ismail naveo hadis, poznati hadis od Abdullah i Mesuda, koji je naveo imam nebi u, svome, u svojih 40 hadisa, inne halqa ahadikum juđma' Hibatni umir Arbeine Jeomen, stvaranje nekog od vas, biva u nje, utrovi njegove majke 40 dana i do kraja hadisa poznati hadis da ga ne navodimo kao dokaz ovome ovdje, a to je da došlo <clears throat> da, se pošalje melek nakon što prođe tri faze pošalje se melek i naredimo se sa, e, sa četiri stvari a to je da mu se odredi risk dijela koja će raditi, e, kada će umrijeti i da li će biti e, sretan nesretan, odnosno da li će završiti u ili sve to bude već određeno u njegovoj utrobi, a to je ta, odredba koja traje za, za, jedan e, vijek, životni vijek, a imamo odredba koja je, bila prije stvaranja, prije stvaranja svega, prije stvaranja nebesa i zemlji, sve to došlo znači, u hadisma opisano. Znači, spominje ovaj hadis, E, također da naveo, da ne spominju detalje, nego samo e, e, pointu iz njega argument, onda je naveo hadis od Aisha radijala. Ovaj naravno, ovaj hadis koji sam spomenuo od Abdullah Mesuda, to je poznati hadis na lehi onda je naveo hadis od Aisha radijallahu anha u istom kontekstu. I naređula da jame lame ahli džene, znači onaj dio što se završava na kraju hadisa, zaista čovjek će raditi dijela stanovnika dženneta e, wa innahu lamaktubun fil kitabi annahu min ahli nar a zapisano mu je u knjizi da će biti stanovnika vatre fa ida kane inda mautihi tahawwala wa amila bi amali ahli nar pa kaže kada bude e, prije nego, prije nego smrti kaže promijenit će se rad djela od stanovnika vatre fe mate fe pa će umrijeti i ući će u vatru Uglavnom, znači, odredba se Allahova mora, i obrnuto, znači, hadisa obrnuto onom koje je zapisano da je ostanovnika stanovnika dženeta. Pojenta ovdje da se, znači, ostvaruje Allahova odredba. Dalje nastavlja pod naslovom Imanu bi qadai lahi wa ta'ala wa qadarihi khairihi wa sharrihi. Nastavlja, znači, tematiku vezanu za kader. Kaže, va ahlu sunne wa, taqidun, svjedoči Eh, sljedbenici suneta i ubijeđeni su enen hajre wa šarre wa nefe Da je dobro i zlo, korist i šteta, da je to dolazi sa Allahovim kaderom, eh, sa Allahovim kadamom, kaderom, sa Allahom odredbom. Jedno i drugo znači kader. La me hisa, Znači, ne može se Allahov kader odbiti. Ne može se skrenuti od njega. Ne može se izbjeći. Vola je sujbel mer illa ma kutibe lehu, ketebe lehu rabu, ketebehu lehu rabu. Neće čovjeka zadesiti ono što mu je njegov gospodar osim ono što mu Allah šanu odredio. Vola u džehedel halku, kada bi se potrudila sva stvorenja, jenfeul mar'a da pomognu čovjeku, bima lem jaktubhullah, onome što Allah šanu nije mu odredio, lehu, lem yaqdiru alayhi nisu stanje da to uradi. وَلَوْ جَهَدُوا أَنْ يَدُرُّوهُ bima lem يَقْدِهِ اللَّهُ lem jakdiru. Kada bi se potrudili da mu naštete u onome što Allah nije odredio, neće mu moći odrediti. Ala ma varade bihi haberun uh, eh, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum od poslanika sallallahu alejhi kaže kao što došlo u hadisu od Allah ibn eh, Abbas od Allahu poslanika sallallahu alaihi ve da uh, Allah dželešanu rekao wa seske Lahu vajem seske Allahu bi durrin fala kashifa Illahuva. Kaže, ako te Allah želi e, da, da, se, da te zadesi neko, neko zlo, neki musibet, neka šteta, ne može ti to niko otkloniti osim njega. Oju bi hajrin, ako ti Allah šanu želi dobro i odredio je dobro, fela li ili fadli. Ne može ti niko, ne može niko e, odvratiti, spriječiti da se desi taj hajr koji je Allah šanu odredio. Eh, pojenta je ovdje znači eh, da je eh, ono što se ostvaruje na Dunjaluku, na zemlji, to Allahov kader, nikom ne može izbjeći. Zatim govori o temi Ešaru la judafu ta'ala. Zlo se ne pripisuje, ne dodaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže u medhebu ehli sunne wa Kaže mezheb ehli sunneta i njegov, njihov put min eh, ma qaulihim bi anna al-khayra wa sharra min Allah wa qada'ih kaže pored njihovog ubjeđenja i stava i govora da je i zlo i dobro od Allaha i od njegovog od Allaha i da je to njegov kader odredba annahu la yudafu ila Allah zlo se ne pripisuje Allahu subhanahu ta'ala ma yatawahamu minhu naqsun ala al-infiradi eh, fe ne pripisuje se Allahu Đelšanuhu ono što iz čega se može razumjeti e, neka mahana nedostatak samo po sebi. To se pripisuje Allahu Da neko kaže, kaže fejukalu ja haliqal qirada. O tvorac majmuna. Wal hanazir. O tvorce, tvorče ili tvorac svinja, krmača. Ja haliqal hanafis o ti koji stvaraš ove slijepe miševe, ili ovo, ja, džalan, ne znam koja životinja, neka, vjerojatno neka životinja neobična, da kaže za Allahšanu, o tvorče, da kažemo Allahšanu, da mu se obraćamo tako, da spominje nešto što je mahana, što je nedostatak i tako, da pripisujemo Allahšanu. Kaže, o inkane, la mahluka illa rab Iako kaže nema ništa što je stvoreno, da Allah nije taj koji je stvorio to. Kaže, pa fi zalike kao Rasulullah sallam fi, fi duaje sifta, od ti su, kaže, od, od ovog što govorimo, kad to su riječi Allaho, poslanik sallam, prilikom istiftaha učenja dove eh, na početku namaza, na kijamu, teba rekte, wa ta'alejt, wa sharru laysa i Uzvišen si ti, iznad svega, E, hadis bilježi muslim u svom sahihu, kaže, zlo nije od tebe. Tako došlo hadisu. Kako to zlo nije od tebe? Vidjet ćemo ovdje tumačenje toga kako se to razumijeva. Vidjet ćemo tumačenje, vraćat poslije na to kako se učenjacima tumačilo što, što sam zabilježio od šeha Mensura Simarija, kako se to razumijeva to da se zlo ne pripisuje Allahu Đelešanu. Samo da nastavim govor što je rekao Šehu Samir Sabuni, kaže na značenje ovog što je ovdje spomenuto, kaže, Wallahu alam, wa šarre lejse mima judafu i lejkin ferade na kasten. Zlo nije e, ono koje treba pripisati, dodati Allahu Đelešanuhu e, samo po sebi samo, znači da se to zlo pripiše Allahu Đelešanuhu namjerno, samo to zlo. Hata je kale leke fil munadat ja hale kašar. Da se ne kaže prilikom dozivanja Allah o tvorče zla. Ja mu kadir o ti koji si odredio zlo. Znači tako da se obraća to nije od edeba. Tako se ne treba obraćati Allahu Đelešanu. Iako Allahšanu stvorio zlo. ima ništa što postoji, što se dešava da nije od Allaha Đelešanu. On je tvorac svega. وَإِنْ كَانَ هُوَ خَالِقٌ وَمُقَدِّرٌ لَهُمَا Iako je on tvorac i odredio je zlo. Svako, sve što postoji. Kaže voli hada, voli talik edafel hadiru, alihi selam. Kaže, zbog toga je hadir, onaj koji, je, eh, koji se sreo sa Musom, alihi selam. Kaže ovdje, alihi selam, što znači da ga tretira da je bio vjerovijesnik, tako? Je li on bio, je Hadir bio vjerovjesnik? Ili Evlija? Ili Ako kažete Evlija, upali ste u Belaj, Sufije, znači ima argument jak. Kaže, zato je, kaže, rekao, kaže Hadir, eh, i radetel ajbi ila nefsi, znači dodao je, dodao je eh, Kaže, doda, e, kada je govorio o maha nedostatku, pripisao je sebi govor. Spomenut ćemo taj koranski A to u riječima kaže, emme tu fekanet limesa e, kine jamelune fil bahri fe eretu en aibeha. Kaže, što se tiče, što se tiče e, lađe, kaže, ona je pripadala siromasima koji su radili na moru. Kaže, pa sam ja htio en aidaha. Pa sam ja htio da je, da je pokvari. Što htio da je probuši, probušio, da ne bi uzeo vladar koji uzmo sve koje su ispravne laži, kako je došlo u tefsiru. To e, kaže, pa sam ja htio da je, da je da napravi rupu u njoj. Da je napravi mahanu. Da napravi mahanu toj lađi kako je ne bi uzeo vladar. Kaže, kolema dukire le hajru val birru val rahme edafe i rade, edafe i rade a kada je spomenuo dobro i e, dobročinstvo i hajr i rahmet, pripisao ga Allahu Đelšanu. Kaže fe erade rabbuke en en jebluga ešuddehuma wa jestahriđa kenzehuma rahmete mi rabbik. Uh, pa kaže, ali htio je tvoj gospodar jebluga ešuddehu kada, kada oni dostignu to dvoje djece kada dostignu svoje zrelo doba, en da se onda izvadi kenz, znači ono što je bilo ispod zida zakopano, e, blago, koje je bilo zakopane, rahmetim od milosti e, tvoga gospodara. Znači ovdje kada je hajr pripisan lađa Šanuhu, a kad je neka mahana bila, a to je da se, da se upropasti lađa, pa je bila, znači on ja sam htio, a i to u stvari od Allahovog kadera. Allah je ono to odredio i treba, znači, i tu je mogao da kaže, pa je htio Allah Đelešanuhu da je ja pokvarim. navodi ovo argument, e, o, edeb prema Allahu Đelešanuhu da mu se zlo ne pripisuje. Kaže također, kao dalike kale mohviran an Ibrahim ali sam. Također kaže, obavještavajući o Ibrahim ali selam. Vojda meritu fehu ješfi. Kaže, vojda meritu, kada sam ja bolestan, on me liči. Allah Žešanu me liječi. Kaže, fejada fel merede nefsihi. Kaže, bolest je pripisao sebi. A u stvari, eh, u osnovi treba reći, kada, me gospodar učiniš bolesnim, izliječi me. Kad me gospodar izliječi, kad me učini bolesnim, on me izliječi. Je Allah čovjek učini bolesnim. Od Allahovog kadera čovjek bude bolestan, kod toga nema sumnji. Ali od edeba opođenja, kaže, ovo je meritu, kada ja, kada ja budem bolestan, kada ja postanem bolestan, Znači, sebi je pripisao bolest. Kao da je on radi, on je, on je uradi. Allah Žešanu onaj koji liječi. Kaže, pripisao je, kaže, bolest sebi, a izlječenje rabu, gospodaru. وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ مِنْهُ Ako je, iako je oboje, kaže od njega, i bolest i izlječenje od Allaha Đelešanu. Nego riječ ovdje navodi ova dva argumenta kao dokaze E, dokaza toga e, kako treba sa edebom da se talašan da mu se ne pripisuje zlo, iako on tvorac toga zla. E sad postavljamo pitanje, dobro, kako onda ovo tumačiti? Kako ovo, jel? Poimanje. Ovo što naveo ovdje, da je to, da je, da je, da je to akida e, kaže Mensur, možemo navesti ovdje neka tri tumačenja. Prvo je, prvo, kaže, da je ovo li ežli edeba ma'alahi da je to samo da je to samo od lijepog opođenja prava A narod Đelšan to odredio. Odredio zlo i dobro. I to vjerujemo, to akida. Znači, to je radi edeba, samo radi edeba prava To je jedno tumačenje. Drugo kaže tumačenje. Kaže, šarru lejse minhu. Kaže, ma huve min mef'ulati. Zlo, kaže, nije od njega stvar. Nego je zlo posljedica onog što, znači, mefulat, ono što se dešava,